Sura 82 Al-Infitar Rasjepljenje Meka 19 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog Iza sama'un fatarat Kada se nebo rasjepi I kada zvijezde popadaju. I kada se mora jedna u druga uliju. I kada se grobovi ispreturaju. Svako će saznati šta je pripremio a šta je propustio. Ja, ejuhel insanu, ma gorraka bi rabbika l'karim. O čovječe, zašto da te obmanjuje to što je gospodar tvoj plemenit? Alladhi khalaqaka fasawaka fa'adalak. Koji te je stvorio, pa učinio da si skladan i da si uspravan. Ti ej suratim ma šal i kakav je htio, lik ti dao. Kalla, bel tukazibuna biddin. A ne valja tako. Vi u sudnji dan ne vjerujete. Wa inna alaikum lahafidin. A nad vama bdiju čuvari. Kiraman katibin. Kod nas cijenjeni pisari. Ja'lamuna ma tafalun. Koji znaju ono šta radite. In Čestiti će sigurno u džennet, وإن الفجار لفي جحيم a griješnici sigurno u džehennem. يصلونها يوم الدين Na sudnjem danu u njemu će gorjeti وما هم عنها بغائبين i više iz njega neće izvedeni biti. A znaš li ti šta je sudnji dan? I još jednom, znaš li ti šta je sudnji dan? Jevme la temliku nefsu li nefsin šaj'a, Dan kada niko nikome neće moći nimalo pomoći, toga dana će vlast jedino Allah imati.